alhadithul khamis hadithi ya tano katika mlango huu an Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma kutoka kwa Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hakika mtume sallam waqafa alisimama na kusimama huku anaambiwa alisimama juu ya mnyama eh, ina maana alikuwa juu ya mnyama kama fasara Sheikh Uthaymeen makatha au thabata wa kana dhalika ala ba'irihi eh, alikuwa juu ya mnyama yake na alisimama katika eneo linaloitwa Jamlatul Aqaba kwa hiyo alisimama katika eneo linaloitwa Jamlatul Aqaba na alikuwa ala ba'irihi yuko juu ya mnyama wake kwa hivyo wakafa ya hapa sio alisimama hivi kama askari ah, alikuwa ala ba'irihi juu ya mnyama wake eneo gani ilikuwa eneo linaitwa Jamlatul Aqaba waqafa alisimama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wadaa katika ile hija ya kuaga ambayo tushaielezea huko nyuma kwa maelezo marefu fajalu yasalunahu basi ikawa masahaba yasalunahu wanamuuliza masuala mtume sallallahu alaihi wasallam fajalu ikawa masahaba wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam masuala فجعلوا وكجاليا أو وكوا الصحابه يسألونه ونمول زمتوم صلى الله عليه وسلم مسألة أين بل بل فقال رجل أكسيم بنا موجة يعني أنا مول صلى الله عليه وسلم فقال رجل أكسيم بنا موجة كتك مصحابة لم أشعر سكجوا سكفهم لم أشعر sikujua sikufahamu maana sikuwa ninajua lam ash'ur sikujua kama alieleza Sheikh Uthaymeen katika shere yake lam a'lam lam a'lam maana sikuwa ninajua mimi ya Rasulullah fahalaqtu nimenyoa kabla an athbah kabla ya kuchinja fahalaqtu nimenyoa nywele zangu kabla an adbaha kabla ya kuchinja maana nini maana yake maana yake ni kwamba kwanza unaanza kuchinja halafu ndio unamafanya kitendo kinachofuatia nini kunyoa lakini huyu bwana yeye alikimbilia kunyoa nywele zake katika kichwa eh kabla ya hajafanya nini hajachinja hii ndio swala lake lam ashur ya rasulullah sikujua bwana sikufahamu maskini fahalaktu nimenyoa nywele zangu kabla an adhbah kabla sikuchinja kabla kuchinja faqal bwana mtume salama akamwambia idhbah chinja wala haraja wala hakuna ubaya yani hakuna tatizo neno haraj bimaana e, eh, la ithmi hakuna dhambi wala fidia wala hakuna fidia ambayo utaambiwa wewe sasa kwa sababu umenyoa kabla ya kuchinja inabidi ufanye fidia akamwambia la eh, idbah kachinje si hujachinja basi idhbah nenda kachinje wala haraja wala hakuna tatizo no problem no problem hakuna fidia wala sikupia pata dhambi hakuna tatizo lolote wajaa akhar akaja mwingine faqal akasema lam ashur sikuwa ninajua sikujua mimi lam ashur yani bimaana kwamba kama alivyosema Sheikh Uthaymeen lam a'lam sikufahamu sikuwa ninajua sikujua fanahartu basi mimi nimechinja ya rasulullah kabla an arnia kabla ya kurusha vijiwe fanahartu nimechinja kabla an armia kabla ya kurusha vijiwe kwa hivyo inaonekana ni kwamba mtu kwanza arushe vijiwe alafu baadaye ndio afanye nini nikachinje lakini huyu kenda kuchinja kwanza kabla kutupa vijiwe fanahattu qabla an armi qal bwana mtume akamwambia irmi aya nenda katupe vijio eh wala haraj wala haraj wala hakuna tatizo no problem hakuna dhambi yoyote wala hakuna fidia irmi katupe vijio vyako wala haraj wala hakuna tatizo hakuna ubaya fama suila yauma yaumaidhin basi hakuwa akiulizwa yaumaidhin siku hiyo an shay'in chochote fama suila hakuwa akiulizwa rasulullah yaumaidhin siku hiyo an shay'in chochote kile ambacho kudima wala ukhira kitu ambacho kilichokuwa kimetangulizwa wala kile ambacho kimecheleweshwa kudima kilicho au jambo lilotangulizwa wala ukhira wala lililocheleweshwa mumana maana yake ni kwamba mtume salam alikuwa masuala mengi yanaulizwa yalikuwa ni yale ambayo masahaba walianza kufanya jambo la mwisho kabla la mwanzo yani ikawa mtu e, anatakikana afanye hivi kwanza halafu step inofuatia afanye hivi kwa hivyo mtu akafanya hili la mwisho akaliacha hili la mwanzo kwa hivyo hili la mwanzo mfano la mwisho kudima limetangulizwa na hili la mwanzo ukhira limecheleweshwa kama mfano huyu wa mwanzo anasema lam ash'ur fahalaqtu qabla an atbah mimi nimenyoa kabla ya kufanya nini kabla ya kuchinja kwa hivyo ina maana kuchinja ni kitu cha mwanzo na kunyoa ni kitu cha mwisho lakini huyu bwana kile kitu cha mwisho amekiweka mwanzo na cha mwanzo amekiweka mwisho ndio maana kudima eh, wala ukhira illa qal isipokuwa alikuwa akisema mtume swalla salam if'al wala haraja if'al yani kila akiulizwa mtu akija nilifanya hivi kabla hichi if'al wala haraja if'al wala fanya wala hakuna tatizo lolote if'al wala haraja an abdullah بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقف alisimama juu ya mnyama wake katika sehemu hii inaitwa e, jamratul aqaba fi hajjatil wadaa katika hija hiyo ya kuaga fajalu wakama sahaba yasalunahu wanamuuliza masala kemkem faqala rajulun akasema bwana mmoja lam ashur sikujua mimi ya rasulullah fahalaktu qabla an adbah nimechinja afa nimenyoa kabla ya kuchinja faqala akamwambia nenda kachinje idbah wala haraja wala hakuna ubaya wajaa akhar wakaja mwingine faqala akasema lam ash'ur sikujua sikufahamu rasulullah fanahartu mimi nimechinja kabla an armia kabla ya kurusha vijiwe qala akamwambia haya armi nenda karushe vijiwe wala haraja wala hakuna tatizo fama suila hakuwa akiulizwa bwana mtume yauma idhin siku hiyo an shay'in jambo lolote chochote ambalo kudima limetangulizwa wala ukhira wala ambalo limecheleweshwa illa qal isipokuwa alikuwa akisema if'al e, fanya wala haraja ibn Uthaymeen katika sharh al-ijmari anasema e, hapa hii hadithi inatupa faida hivi kwamba idha wasala alhujjaju ila mina sabaha yaum eid an-nahr mahujaji wanapowasili mina asubuhi ya siku ya nahari ya yaani kuchinja mkitoka zenu arafa mnakuja zenu muzdalifa kwa mnakuja zenu mnakuja zenu mnakuja zenu lakini asubuhi ile tayari ni kwamba nyinyi mmeshafika wapi Mina siku gani ya mwezi kumi ambayo ya munari sasa mahujaji wakifika Mina mwezi kumi ya minari ni wanafanya mambo yafuatayo ramau jamratal aqaba eh, wanarusha vijiwe katika jamratul aqaba thumma naharu hadiyahu step 2 wanachinja vichinjo vyao ambapo kwa sasa hivi inakuwa ni vigumu kwamba kila mtu akachinje yeye tu ashatoa hela yake ya mbuzi eh anaambiwa bwana tayari ushachinjiwa ingaje zamani ilikuwa inaleta gogoro hiyo kwamba haji analipia katika zile gharama expenses na hela ya mbuzi riali kadhaa ikifika kule wale wa wasimamizi hela za mbuzi zile mm. maujaji tayari msio na hofu mshachinjiwa sasa <laughs> nafikiri kama ingelikweko ile mashine zile ingekuwa uzuri zaidi yani akichinjwa kule mnyama simu yako ipapapu unaona nshachinjiwa eh nshachinjiwa ingekuwa ni much better almuhim ni kwamba step number 2 thumma naharu hadiyahum kisha wachinja vichinjwa vyao step number tatu thumma halaku ruusahum wananyoa vichwa vyao step ya nne thumma afadhu ila makka kisha hao wanatiririka wanamiminika kwenda makka kufanya inaitwa tawafu lifa wasai hadha huwa tartibu hii ndiyo tartibu au ndiyo mwenendo au ndiyo ile tusema ile mtiririko wa ibada ya hija eh anasema Sheikh Uthaymeen an al-afthar at-tartibu sha'ir al-hajj yawm al-eid ala an-nahw at-tali ama utaratibu uliokuwa bora zaidi siku ile ya Eid ya, ya, siku ya kuchinja ile mwezi 10 ni ar-ramyu thumma an-nahr thumma al-halq thumma al الإفاضة eh, kwa maana kutupa vijiwe kuchinja kunyoa na kwenda kufanya tawafu ya ifadha nam alhadithu sadis hadithi sadisi hadithi ya sita an abdurrahman bin yazid an-nakhai kutoka kwa abdurrahman bin yazid an-nakhai annahu hajja hakika yeye alifanya ibada hii jamaa ibn mas'ud pamoja na ibn mas'ud radhiallahu annahu hakika yeye abdurrahman bin yazid bin nakhai alifanya ibada ya hija ma pamoja na sahaba anaitwa ibn mas'ud radhiallahu anhu faraahu basi akamuona yani abdurrahman akamuona abdullah bin mas'ud faraahu akamuona yarmi yarmi aljamra eh, alkubra yermi neno yarmi eh, akirusha vijiwe akirusha vijiwe katika sehemu hiyo inaitwa aljamlat kubra eh, neno jamratul kubra ni nafikiri kwa wale mahujaji wanafahamu namna gani eh, anasema Sheikh Uthaymeen makanu ramyul jimar eh, ramyul jimar yani ni eneo ambalo la kutupa mawe na al-kubra ni kwa maana ya kwamba wasfu al-jamratul aqaba almuhim ni wasifu wa jamratul aqaba al-muhim ni position hiyo ya utupaji mawe kwa wale ambao wanakwenda kufanya ibada ya hija mwezi kumi katika kutupa yarmi akirusha vijiwe katika hiyo jamratul kubra bisab'in hasayatin vijiwe hivyo vidogo hasayatin kwa maana ni vijiwe vidogo vidogo hasayati vijiwe vijiwe sio mawe hasayati nao hasa akitupa bisabi vijiwe saba moja mbili tatu nne tano sita saba kwanza cha pili cha sita cha saba saba hasayatin akitupa vijiwe saba katika hali ambayo ndiyo inaonekana ni moja katika jambo ambalo la la utupaji wa vijiwe katika hiyo jamrat ni kutupa vijiwe saba sasa utupaji huu ni utupaji ambao unapotupa basi usimame wapi ndio hadithi inaelezea faja'ala albayta anasema huyu Abdurrahman bin Zaid an-Nakhai ni kwamba Abdullah Mas'udi faja'ala albayta albayta huna bimaana alkaaba akaiweka alkaaba an yasarihi kushotoni kwake faja'ala albaita akaiweka alkaaba an yasari kushotoni kwake wa mina na akaiweka mina an yaminihi kuliani kwake kwa pale aliposimama anatupa mawe katika jamra ni kwamba upande wake wa kushoto alkaaba na upande wake wa kulia ni mina kwa hiyo hii ni ile physically huwezi kufahamu mpaka uende pale na wale wale wanokuongezeni wanokuongozeni katika hija wanakuambieni haya ah, simameni mwelekee hivi ili kwa maana alkaaba iwe kushoto kwako na mina iwe kulia kwako afu ndio utupe faja'ala albayta an yasarihi basi Abdullah bin Mas'ud akaiweka alkaaba upande wake wa kushoto wakati huko anarusha vijiwe wa mina na mina an yaminihi akaiweka upande wake wa kulia thumma kisha qal akasema hadha maqam hili ndilo eneo alladhi ambalo unzilat alayhi ameteremshiwa bwana mtume saw salam alayhi bimaana rasul suratul baqara suratul baqara qal akasema hadha maqam hili ndilo eneo alladhi ambalo unzilat alayhi ameteremshiwa bwana mtume saw salam suratul baqara suratul baqara عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج kwamba alihiji ma ibn Mas'ud anhu faraahu basi akamuona yarmil jamratal kubra anarusha vijiwe hivyo katika jamratal kubra bisabi hasayatin vijiwe vidogo vidogo saba kwa hiyo ujaji wa vijiwe ni saba kwa mtu asienda akaenda kule akapanda mdadi vijiwe vile vishaisha akachukua mawe wengine wanachukua mpaka viatu eh ashatupa mpaka cha mwisho anaambua bwana hapa unampiga shetani anavua viatu haya twende ni kwamba sunna ni vijiwe faja'ala albayta an yas'an yasari akaliweka alqaqa weka alkaaba akaiweka upande wake wa kushoto kushoto ni kwake wa mina an yamini na mji wa mina akauweka upande wake wa kulia thumma qala kisha akasema hadha maqam hili ndilo eneo alladhi ambalo unzilat alayhi ameteremshiwa juu yake mtume saw salam nini surati al-baqara nam hadithi inafuatia alhadithi sabi hadithi ya saba an abdullah bin umar anhuma kutoka kwa abdullah bin umar anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala hakika mtume SAW amesema Allahumma e Allah irhamul muhalliqin warehemu wanyoaji Allahumma e Allah irhamul almuhalliqin warehemu muhalliqin wale wanyoaji hapa inakusudiwa ni kwamba katika masala ya ibada ya hija kama tulivyoona zile taratibu katika hadithi ile ambayo bwana mtume alikuwa akimuuliza masuala mengi eh, ni kwamba taratibu ni ni kutupa vijiwe kisha kuchinja kisha kunyoa sasa ndo hili swala hili dua hii ni wa wanonyoa katika ibada hii ya hija anasema Allahumma arhamul muhalliqin e Allah warehemu wanyoaji qalu masaba akasema walmuqassirina ya rasulullah je wapunguzaji je ya rasulullah walmuqassirin na wale ambao hawakunyoa upara lakini wamepunguza nywele zao vipi qal bwana mtume akasema allahumma rahamal muhallikin eh allah warehemu kwa unaona akakariri mara ya pili sio kama hakuwasikia wale kawasikia ya rasulullah vipi wa, wa wapunguzaji nywele zao akarudia tena Allahumma arhamul muhalliqin qalu masahaba akamuuliza tena wal muqassirina ya rasulullah vipi muqassirina je wao wasipate rehma qal akasema bwana mtume saa salam wal muqassirin na wale wapunguzao nywele zao hivyo hivyo Allah afanye nini wa awape rehma na al muqassirin Eh, alhaliqin ruusahum fil hajj wal umra ni taabuda lillahi kama alivyoeleza mwanzo wanyoaji ni wale ambao walonyoa vichwa vyao katika ibada ya hija au umra eh taabuda lillah na walhalqu izalatu sha'ri ra'si kullihi ukisikia halqu maana yake ni kuzinyoa nywele za kichwa zote hii ndo maana na mukasirin ni wale ambao ataksiri ni qasu atrafi sha'ri ras ni kuzipunguza zile nywele katika kichwa ukazipunguza na ikawa nyingine bado zipo lakini min jamaa min jamii anawahihi yani kichwa kizima hii ndio kupunguza isiyo kwa maana kupunguza ikawa mtu kapunguza upande mmoja ah, au kapunguza katikati au kapunguza kisogoni ni kwamba min jamii nawahihi amepunguza zote hii ndio inaitwa mukassirin moja katika e, fawaidi za e, faida za hadithi hii anasema bwana e, ibn Uthaymeen da an-nabii sallallahu alaihi wasallam lilmuhalliqin bwana mtume aliwaombea wale wenye kunyoa nywele zao baada hichi walamma rajaahu as-sahaba masahaba walipotaka kumdadisi je mukassirin ukiangalia bwana mtume aliwasungumza mukassirin Allahumma arham mukassirin wal mukassirin mara ya tatu Allahumma arham al muhalliqin ya rasulullah vipi Allahumma arham al muhalliqin ya rasulullah wal mukassirin kwa hiyo anna al halqa afdalu min at taqsim kunyoa mtu anapomaliza ibada yake ya hija ni jambo la afdal kuliko kufanya nini kuliko kupunguza lakini pia hii ina maelezo ameeleza e, eh, shekhe katika sharhe hii jinsi hii ya, ya kunyoa ni kwamba ni mtu akifanya ibada ya hija anyoe lakini kwenye umra eh, kuna maelezo anasema kwamba unyoaji hasa birrijal kwa wanaume kwa hiyo wanawake hili haliwahusu kwamba vipi ah huyu haja huyu mwaname eh kwa basi akate nywele anyoe kipara ah, mwanamke haimhusu na vile vile wa bighairi almutamatti na kunyoa haimuhusu yule mwenye kufanya tamattu man huwa ni yule ambaye amefanya umra kisha akatahallul akavua ihram zake akafanya kila kitu mpaka kukutana na mkewe na anasubiri mwezi nane ya mutarwiya sasa huyu naye kunyoa kidogo kutakuwa e, anasema shekhe hakumhusu kwa sababu la yanbut sha'ruhu qabla alhajj ikiwa mtu atanyoa kipala ameshafanya umra anasubiri mwezi nane nywele zake sizani kama zitakuja kuwa zimeota ili akimaliza ibada ya hija anyoe kwa hiyo mtu anofanya umra apunguze akipiga upara anasubiri mwezi nane ya umtaru ya mfano ala sabili limithal ndugu zetu wengi wako hija sasa hivi wamefanya leo mwezi mosi haya wamekwenda kufanya umra tuseme kesho kesho kutwa mwezi nne mtu kanyoa nywele zake zote mwezi nne lakini ikifika mwezi nane ina maana ana 4 days inabidi afanye nini alabbi kwa hija yani yaumu tarwiya mwezi nane mwezi tisa mwezi kumi ya nahar inabidi anyoe sasa nywele kweli zitaota kwa siku nne itabidi amekosa suala la kunyoa kwa hiyo mtu mwenye umra tamattu ye inabidi abakie katika kupunguza tu almuhim akaeleza mambo mengi Sheikh Uthaimin katika suala hili e, kama nilivyoeleza hapa kwa, kwa kifupi naam adhana naam kwa vile tumesoma hadithi e, nyingi kwa leo naona tusimamie hapa kwa sababu tutakuwa tumezisoma hadithi saba alhadithu sabi eh? kwa muda ule ubakia kuna faida hapa ambayo tutaielezea katika hii hadithi ya mwisho